A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? Se tem sentimento, por que cê tá complicando esse é nosso momento? Hum, porra, tá tão complicado. Quero ficar no seu lado. Chimbalanha é tipo gado. Não quero ser um salgado final de semana na cama, mas não de cama. Contigo é mó drama, tô calmo, bem Dalai Lama te quero. Cansei dessa briga, baby, eu não te espero. Baby, não me siga. Gosto de você. O que tem que ser? Já tá sim, bebê. já sei que não vai dizer. Diga o seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira tudo que a gente nunca foi só. Eu e você tem tudo a ver. Eu e você tem tudo a ver. A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Por que você tá complicando? Esse é nosso momento. Por que perder mais tempo? Yeah. você. Te levo até onde você quiser. Se você quiser, basta dizer. Então diga: o seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira. Tudo que a gente nunca foi só. Eu e você tem tudo a ver. Eu e você tem tudo a ver. A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? você tá complicando, esse é nosso momento Por que perder mais tempo? A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? Se tem sentimento Por que você tá complicando, esse é nosso momento Por que perder mais tempo, yeah? Por que perder mais tempo, yeah? Por que perder mais tempo, yeah? Por que perder mais tempo, yeah? vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Por que cê tá complicando? Esse é nosso momento Por que perder mais tempo? A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Por que cê tá complicando? Esse é nosso momento